heiti domoin per anergio. Anergio, in contexto cum heitado, estas tiu formo de energio, qui est temperaturo, estas tro mal alta por heiti per gi recte domon au por producti per gi varman aquon, Ciu tamen est suffice varma por producti de varmo pumpilo utiligeblan heito varmon, au varman aquon. Energio, povas exemple esti la natura varmo de la grundo, ecte profundezzo de dec metroi tutiare en Austrio, dec gis dectu gradoi Celsiuso, au la elpumpita varmo de climatizai installagioi, en Austrio circa 60% sestec procentoi de la construajoi estas heitatai helpe de gaso. Tio devas shangigi, gis la jaro du mil quardec. Unu eblezzo estas utiligi la grundon sub la urbo per circa o cent metro in profundae varmae sondiloi, ciel bufra conservilo, por la somera varmo, cae por la vintra malvarmo. Dum somero, la malvarma grundo contribuas alla malvarmigo de construagioi, dum vintro, la conservita varmo estas utiligata por heitado. En da jara averaggio, tiel, la temperaturo de la grundo restas sen changia. En studoi montrigis che disponeblas unu flanque suffice da fontoi por rectas un varmo cae por elpumpita varmo, cae ali flanque suffice da bor areoi por ter varmae sondiloi por construi energian reton. Gravan contribuon, circa 60% in, donas publicae areoi kiel trotuaroi, parcoi, cae stratoi aparta avantaggio estas che helpe de energio dum somero construajo i esti modere malvarmigatai an causen aldonai costoi energia reto consistas el varmo fontoi sun colectiloi varmo el malvarmigiloi varmo conserviloi ter varmai sondiloi kai varmo consumiloi aligitai construajoi cun varmopumpiloi. Tiui installageroi estas conligitai per simpla tuba sistemo tra ciu fluas aquo cun temperaturo de quar gis dudec gradoi Celsiuso. La aquo transportas la energion cae povas esti utiligata helpe de la varmopumpilo por heitado au por malvarmigado. Se domoi estas per energio heitatai cae malvarmigatai, tiam necessas nur la electra curento por la varmo pumpilo cae por la pumpilo de la aquo circulo. Ce energia reto cun regeneritae tersondiloi, la tiel nomata iara labor cifero situas ce ses. Per unu kilowatt-horo, da elektro, tiel povas esti productatai ses kilowatt-horoi da varmo. La utiligo de energio sparas gason, cae tiel contribuas al la protecto de la climato. Gi ancao reductas la dependetson en la importado de energi portantoi cae generas creadon de valoroi en la propra lando cae gi donas aldonan comforton, se oni pensas pri la pli altigio de temperaturoi dum somero. Nome, per energio, eblas ancao malvarmetigi domoin sen cromai costoi. En Vieno funccias plurai proiectoi por la starigo de energiae retoi. La bilanzo estas tre positiva, cae tial oni daurigas la agadon por enconduci energia in sistemoin en tuta Austrio.